Aneira Zabal, egunon? Egunon, bai. Beraz, pasaden astean, Egipto eta Palestina arteko Rafako pasabide hortan izan zara, Euskal Telebisteko zure lankidekin batera. Eh, Arkazki bat egingo zer iguge, bertan ikusi duzunari buruz? Beno, e, nik esango nuke... E, pasabide hori ez erdian dagoela, ez? Desertuaren erdian, Mediterraneo itsasoa beste aldetik, eta zazpi e, metroko atean handi bada. Beste aldean kilometro batera gaza dago, eta guk ikusi duguna izan da alde batetik oso oso militarizatuta dagoen muga badela, Egiptoko armadak zeharo militarizatuta daukana, eta beste alde batetik, kontuan izan da, Rafako pasabidea bilakatu dela, balaguntza humanitarioaren ate nagusia, ba, e, kamioi hilarak ikusi ditugu kilometroak eta kilometroak kamioi hilarez osatuta, ba, laguntza hori zerrendan utzia alizateko, ez? Hori da pixka bat guk ba, korridore horretan ikusi dugun argazkia. hontan muga hori Israelek eh, du, e, du kontrolatzen, nork du filtratzen kamioileen pasabidea? Aber, kontua da, em, Israelek eta Egiptok duela hogei urte sinatutako akordio baten arabera, Rafako korridorea ez du Israelek militarki kontrolatzen, hau da, em, nolabait telabibek e, militarki kontrolatzen ez duen palestinako muga bakarra, Egiptoren kontrolpean dago. Baina, e, gazara zerrendara sartzen diren konboi guztiek kontrol bat pasatu behar dute. Eta orduan, aduan azain, Israel e, Rafatik beste hainbat kilometrora dagoen puntu batean, kamioi guztiek barruan daukatena kontrolatu egiten dute. Beraz, bi herrialdeen artean badago koordinazio bat segurtasun e, kontuetan. Eta horrek zer esan nahi du? Ba, nolabait kontrol horiek atzeratu egiten dutela, laguntza humanitario hori barrura sartu alizatea. Eta gero badago beste puntu nagusi bat, eta da, Israelek duela egun batzuk iragarri zuenean Rafa iria hartu nahi duela, ez du eskutatzen aldi berean, eta injakuk ez du eskutatzen, Rafairi hartzearekin batera, muga horren kontrola ere berreskuratu nahi duela. Amalau kilometroko zerrenda horren muga horren ere kontrola berreskuratu nahi duela zergatik. Ba, duelako, Egiptok ez duela nolabait ekidin, ba, ba, jamasek azpian tunelak eraikitzea. Eta hori da, erabiltzen duen argudioa esateko berriz ere, ba, muga horren gaineko kontrola nahi duela. E, errandi duzu hainbat kamioi ikusi dituzula, ilea luzeak, zure ustez gaur egunean e, zemateko lagun, nazioarteko laguntza sartzen da pasabide hortatik e, gazara, ze portzentaitan? Oso zaila da jakitea egunaren arabera aldatzen delako, baina gutxi gora bera, guri Egiptoko agintariek eman zizkiguten datuen arabera, egunero berreun, bait, berreun bat kamioi sartzen dira zerrendan. Baina ez da nahikoa, E, gainera laguntza hori banatuta dago, alde batetik laguntza medikoa, beste alde batetik janaria, e, orain arte sortzi, e, eh, begiratu, datuak begiratu beharko nituzke hemen ditut, ze oraintxe momentu batean begiratuko ditut, baina sartu den laguntza humanitarioa ez da nahikoa, kontuan izan da e, palestinarren e, gehiengoa oraindik rafan dagoela, nazio batuen erakundearen arabera gozea pasatzen ari dela, eta ospital gehienak ezin direla erabili. Begira, laguntza medikoa sortzi mila eun da irurogeta iru tona. Janaria, irurogeta lau mila eta eun tona. Ura, hogeta bat, mila tona. E, gutxi da, gutxi da, eta lehen esan dugun kontrolen ondorioz, ba, kamioi gehiago ezin dute egunero zerrenda barruan sartu. E, ikusi zaitugu gora Euskal Telebisteko e, reportai horietan, e, ospital bat ere bisitatu duzuela, eta e, gazatik e, ba, zaurituak ziren hainbat familiakin mintzatu zaretela, zer, zer bai. kontatu dizuete? Eh? Bai, hori da. Bai, e, bueno, aukera eman digute Alarixeko ospitala bizitatzeko. Alarix iria da Rafako pasabidetik hurbilen dagoen Egiptoko e, iria, eta bertako ospitalera erietxera eramaten dituzte, ba nolabait lehen laguntza hori behar duten zaurituak, batez ere adin txikikoak, umeak. Eta e, ikusi ditugun gehienak dira buruan zauriak dituztenak, e, gaixotasun kronikoak dituztenak, kontuan izan behar dugu pixkat zauritu larriagoak Egiptoko beste hiri batzutara adibidez e, ba, lehenago jai, jaio ziren aurtsoak, hori guztiak, e, Egiptoko beste hainbat e, iritara eraman dituzte edo atzerrira, adibidez Katarrera. Baina ikusi duguna gehien bat izan da ume zaurituak. Bombardaketen, Israelen bombardaketen ondorioz zaurituak izan diren umeak, eta lehen laguntza hori behar dutenak. Ze zauritu mota, ze zauri mota dituzte, Gehienak buruko zauriak, edo e, ba, apurtuta, ba, hankak apurtuta, besoak apurtuta, e, guk ikusi genituen zauriak, zaurituak etziren zauritu larriak. E, ba, operazio bat behar zutenak, ebakuntza bat, baina, baina nolabait ba hori sendat, senda daitezkenak, baina klaro, kontuan izan behar dugu, e, gazan egoera nola dagoen ikusita, zauritu larriek, er-, ez, ez, larriak ez diren zaurituak ere, hau da, ba, zauri, demagun bombardaketen ondorioz e, ba, ba ez dakit nola esan azkar tratatu daitezkenak edo azkar sendatu zitezkenak ba, ba ezin dira ezin dira ezin dira gazan hartatu eta zauri e, ba nola esan larriak ez diren zaurien gatik ere hiltzeko zorian daude, ez? Horregatik da hain garrantzitsua pertsona hauek ere, ume hauek ere, balik ba eta azkarren ebakuatzea. E, Aste honetan, e, beraz errandigute, horraten dute, bat kakotx iru milioi pertsona direla momentutan Rafako irian palestinarrak hor e, babestuak. Babestuak itza, zure uste, egokia da, ikusita justu aste honetan ere e, bombardaketak izan direla iriaren inguruan? Rafa, e, mo, e, babestuta dagoen ere badela esan nahi duzu? Bai, Ez, ez, argi dago, e, <laughs> Rafa ez dela toki seguru bat, baina ez da inoiz izan. E, duela, ia bete erdi, e, Israelek palestinarrei egoaldera joateko esan zienean ere, agindu zienean ere, argi ikusi zen ies egiten iparraldetik egoaldera, ies egiten saiatu ziren familia asko akabatu egin zituztela, eta rafan ere erasoak izan dira. Egia da, e, nola baita refusiatuen kanpaleko improvisatuak sortu direla, milaka eta milaka pertsona kanpadenetan bizitzen ari direla, eta gobernuzkanpoko nazioarteko gobernuzkanpoko erakunde gehienak bertan daudela lanean. Bertatik koordinatzen dutela laguntza, eta bertan sortu direla ba, ospitale improvisatuak, nolabait ba, puntu neuralgikoa esango, esango genuke une honetan e, Rafan, e, gazan Rafa bilakatu da. Baina argi dago ez dela toki seguru bat, Eta urrerantzean, ba, oraindik ere arriskutsuagoa bilakatuko da. Justuki honetan jajuk, erran berri du Rafa evakuatu nahi duela eta jamasekin arrunt bukatu. Zer nahi du evakuatu hitzak hemen hortan? Bueno, evakuatu hitzak ez dauka inolako zentzurik eh, gazan. E, nik esango nuke munduko gatazka gerra bakarra dela, non bertako populazioak ezin duen ies egin. Inora ere. Orduan, evakuazio hitza erabiltzea hipokresia gutxa da. Eta gero beste batetik gainera kontuan izan behar dugu, Egiptok argi utzi duela ez duela muga irekiko palestinarrentzat. Hau da, ez duela behinbeinean ere errefusiatu palestinarrenentzako e, eh, ba, arrera, behinbeiniko arrera bat eskainiko. Palestinarrak ere gainera beldur dira. Ez dute, ies egin nahi, e, ba, badakitelako agian ezin izango direla itzuli. Okupazio militar bat eh, aurrera eramaten badu Israelek, ez Ikasi dute haien iraganeko eh, esperientziatik, mila bederatzen onda berrogeiko amarkadan asko haien etxeak utzi zituzten eta ezin izan dira itzuli. Orduan, e, beldur dira, Eta, eta orduan evakuazio hitzak zer esan nahi duen, ba, ba zauka inolako zentzurik, ba da, Israelek berriz ere iparraldera lekuain, leku aldatu nahi dituela horiek guztiak. Baina iparraldea, zerrendaren iparraldea zeharo txikituta dago. E, azken horreneko eh, informazioak dira, beraz, bi baitu askatu dituela Israeleko armadak, eta eun zibil hil dituela guruan, nola dago baituen gaia, zeren informazioa initza da bateti bestera? Bueno, zenitartekoek presioa egiten eh, jarraitzen dute, eta hor, baina gertatzen dena da, denbora pasatzen denean, ba, presioa egiteko gaitasuna gutxitu egiten dela. E, netan jahulean ministroari eskatzen diote, ba, jamasekin negoziatzeko, eta e, baituak askatzeko, baina e, aldi argi utzi du hori ez dela bere lehentasuna. Eta orduan, e, ba ikusiko dugu, zer gertatzen den e, datozen asteetan, eta ia zueten baten aukera e, iragan astean pentsatzen zen bezala, ba, ba egon daitekeen, baina, baina <laughs> Israelentzat argi dagoena da, e, baituak aske guztea ez dela une honetan gobernuaren lehentasuna. Azken galdera bat, e, estatu batuak eh, behin baino gehiagotan zueten bat eh, eskatzeko e, batzuk egin dituzte, baino gero badirudi ez dela engaimendu handirik, ez? Iz benetan eskatzeko Israeli zueten bat. E, bueno, Amerikako estatu batuek oso, oso jarrera e, nola esan, kontra esan korra e, daukate azken aldian. alde batetik, e, Israeli laguntza militarra bidali eta bidali ari direlako, eta beste alde batetik zu etena eskatzen ari direlako. Baina zu Israel militarki babesten ari zaren bitartean, ez daukazu netan jajuri presio egiteko gaitasunik. Eta netan jajuk nolabait horrekin jokatzen du. Orduan, orain, e, Amerikako estatu batuen eta Alemaniaren rola da, esatea rafa hartzea, ba, e, nola esan, ondamendi humanitario bat izango litzatekeela, baina, baina nola baita politiko horiek berandu datoz. Eta ez dakit, ze puntura arte daukatan, eta inajuri presio egiteko gaitasuna. Ba, nire zabal, Alemaniatik, mila esker eta aurrengo atarte. Gero arte...